Esker mila intzageta eta sarri arte orain eh, ondoko minutetan media crash dokumentala ipatu behar dugu, media parte da bideak ekoitzi berri duena. Mediak jaskiatue le debat publik da izenburu zuzena eta Frantzian edabideak gutxi batzuen esku daudela salatzen du. Frantzia mailan edatzen ari da beraz dokumental hori, baina aratsuntan Ipar Euskal Herrian ere aurkeztua izanen da Media eta Euskal Irratiak lekuko edabideen parteidetzarekin miagitzeko le Royal gelan izanen da hori eta hori esplikatzeko gurekin dugu media parteko kazetari bat Antxon Ruge egunon. Egunon. Titulua da Media Crash kiatu le publik zendako galdera hori? ba, ustu dugulako mm, debate publikoa hila dela. Eta ez da guretzat, ez da holako formula bat, da salatzeko egoera kritiko batean girela, eta proiektuaren ideia mm, sortu da gure hartan mm, pasaren udan, ikusiz eh, errik zemuren eh, kampaina asierarekin egoera biziki, biziki eta kritiko batean girela egia da, duela amarkadak eh, ikusen dugula ultraizkundaren e, eh, e, eh, ideien normalizazioa frantxez debate publikoan. Ez dela fenomeno berri bat, frantzian, baina Erik zemurrekin beste etapa batera iristen ari girela uste dugu. Eta um, importantea zen guretzat Erik zemur edabide nagusikoen sistemaren ondorio edo emaitzai dela salatzea. Bera kazetaria da, eh, harreman eh, handiak ditu edabideen agusietan, bai eskuineko prentzain, baita ere servizu publikoan adibidez, eta berekin ikusten dugu milardun bat eh, Vincent Bolore, hainbat e, edabide bai arrazoin politiko edo et, ideologiko engatik, baita ere bere interes e, entzat, eta Vincent Bolorek du bai uh, eh, zemurren eh, ideia rasistak, xenofoboak eta matxistak bultzatu, baita ere bera utagaitza bultzatu ere mm, pasaen uh, eh, uratik, eta guretzat ba, abia puntu importanta bat zen, ba, egoera hori salatzeko, eta e, erakusteko nola, miliardun batek, edabideak uh, erosiz, debate publiko osoa hiltzen alduela. Baina, erraiten duzu, debate publikoa hila dela, zertan ikusten duzu hila dela? Filma dokumental eh, hortan uh, duguna da nola um, nagusiaren uh, konzentrazioak ba, ondo lagiak dituela ez da publikoaren uh, antolakuntzan. Bai egunero aipatzen diren gaietan, eta bide uh, oietan, ba, aipatzen ditugu gaiak dira egunero gantasunean migrazioa, e, sekuritatea, orain aipatzen da ere Eh, le grand remplacement dena ideologia kriminal bat, normaltasunez aipatzen dira gai horiek, eta parean, ba, ikusten dugu beste gaiak ez direna aipatzen edo zentzuratuak eh, direnak. Adibidez, klima nasmendura, pobrezia, gizarte desberdinitasunak, etxe bizitza arazoak, gai horiek eh, ba, biziki importanteak dira egun edokotasunean, e, eh, baina eh, debate publikotik kanpo geratzen dira, naiz eta hauteskunde kanpaina batean izan, beste e, gai batzuk lehen lehoan ezartzen uh, direlakoa. Oda, justuki, hautezkunde kampaina betean gira presidenzialetan Frantzian, eta zuena izan duzu dokumental hori, preseski, orain atera, zendako? Ba, Ba hori eh, hori zen helburua eh, edabide proibatuen konzentrazioaren eh, eh salatzeko eh, gaia izartzea hauteskunde eh, kanpainaren eh, erdian hori zen gure helburua eta hortako lau hilabetez bakarrik dugu filma. zikiza hilazen eh, guretzat eh, zima ateatzeko lan handia egin dugu filma ateatzeko zentan nahi genuen filma orkestu eta debatea sortu E, hortako e, dira proiektu ez da bai da estatu e, osoan, idakurdeekin eta mm, populazioarekin e, aipatzeko. Eta hor duela bizpairu hastea hasi dugula gure itzulia eta ikusten dugu gela guztietan bat dainitz e, direla, interes handia, bat duela gai horrek eta hori errik zimuren ere gai hori piztu duela hainbat eh, sektoreetan. Ba, Antion Jose, nola lan egin duzu eh, dokumental hori eh, ekoizteko? Ba, egin duguna da joan gira ikustera mm, premier lin eh, produksioa agentzia. Premier lin egiten ditu dokumentalak adibidez eh, kasa eh, programa haiek egiten dute, beraz dute eh, esperientzia eta ohitura filmak e-, egiteko, eta gu arribatu gira gure historioekin, hain ez bai, eh, bai genituen hainbat eh, kontaktu eta hainbat gai. gai, zugatuak eh, izan bidenak beste erredakzioetan edo, edo beste edabizetan, lan handia egin genuen jada Berzan Bologeren aktivitate iburuz edo, edo Bernard Arno miliak beraz bai genituen deia, idei batzuk eta gero zailena guretzatzen e, ba, filma bat uh, osatzea lehen egin genuen eta uh, <laughs> ikasi dugu ba, egun erokotasunan eh, eta ba, genuen eh, plangintza biziki motz bat hori uh, egiteko, baina gure historioekin jada materiala genuen hasteko. Bon. Eh, ezin, gu, ezin gu dena ipatu, demora joaite maitoa, e, eh, justu egan, eh, Frantziako senatuan e, inkesta komisio bat sortua dela, edabide bide konzentrazioa aipatzeko edo inkesta egiteko hortaz, eta e, dokumentalan agertzen diren hainbat pertsona entzunak izan direla komisio hortan, justu nahi duke zurekin kasetariak aipatu e, egan duzu edabide hainitz bada Frantzian, gutxik beren eskutan dutenak, baina kasetariek hori guzia badakite, eta onartzen dute, zer da kasetarien postura? ba, jakin behar da edo erran behar da erretakzioak ez direla bloke homogeneon bezala ikusi behar. Barne tentsioak eh, badira, indar eh, harreman eh, politikoak erretakzioetan eta erresistentziak ere. Eta dudez, ba, gure filma egiteko laguntzak unkain ditugu beste eta biletan hori historioak uh, batzuk hitzartzen dute dokumentalean edo filman. Baina hor, eh, Vincent Bolorerekin eh, ikusten duguna, da, mm, berak eh, duela mm, agresibitatea uh, bere kazetarien kontra. Eta hori da aldaketa nagusi bat ere. Beste eta mm, jardunek uh, kasu egiten zuten, jabeak kasu egiten zuten uh, bahanein eta ez zuten uh, bortizki uh, erantzuten erresistenziari. Eh, Vincent Bolo Rerekin, Europa eh, eh, batean ikusi dugun bezala, ba, bortizki sartzen da irreit eta bazira ados, ba, komporatzen zuen Eta grebak eta ah, izan dira ere, Antion? Grebak izan dira, baina kasetariak ez dute, ez dute lortzen bere kontra, berak ditu... Berak du poderea, eh? Bai, berak du poderea eta bortizki alitzen da erredakzioetan. Beraz, kasetarien artean, ba, beldura bada beldura, e, eh, bai, sindikatuetan bakite egoera kritiko batean eh, girela, bai, gero podere zentroak ez dira, ez dira edo poderea ez da bortxaz eh, kasetarien eskuetan. Bon, be, kusiko zer emaiten duen, azteko dokumental uh, interesgarria, aratsuntan, miagitzeko Le Royal Cinema gelan eratua izanen dena, Luke ere ko errealizadorea hor izanen da, Eh, Antion Guze, mirezker, zetasun horiek emanik eta beste bat arte. Mirezker zuri, aia.